Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում սննդամթերքի ոլորտի զարգացման հնարավորությունները եւ հերանեկարները բիզնես համաժողովի քննարկումների առանցքում։ Բարգամներ, ինչպես տեղյակ եք, օրերս կայացած Արցախյան բիզնես համաժողովի օրակարգը խայտաբղետ էր։ Արտասահմանյան մասնակիցների խմբում ընդգրկված էին շինարարության, առողջապահության, գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագետներ։ Արցախյան բիզնես համաժողովում քննարկվեցին նաև սննդամթերքի ոլորտի զարգացման հնարավորությունները եւ հերանեկարները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Քննարկմանը մասնակցում էին ԼՂ գյուղ ոլորտի մասնագետներ, Բելարուսիայից ֆերմերներ, լրագրողներ։ Թեման ներկայացրեց ԼՂ գյուղ փոխնախարար Կարեն Աղաջանյանը։ Զեկուցմանը զուգընթաց ցուցադրվեց նաև ֆիլմ, որպեսի ներկաները ավելի հստակ պատկերացնեն, թե ինչ աշխատանքներ են կատարել ու կատարվում սննդամթերքի ոլորտում։ Խոսելով ԼՂ ագրովերամշակվող արդյունաբերության մասին, Կարեն Աղաջանյանը նշեց, որ Լենյան Ղարաբաղի Հանրապետությունում ագրոմշակվող արդյունաբերությունը դեռևս խորհրդային շրջանից սկսած եւ այժմ էլ համարվում է երկրի տնտեսության կարևորագույն ու բարձր արդյունավետության ճյուղերից մեկը։ Как известно, агроперерабатывающая промышленность Нагорно-Карабахской республики в советских времен и по сей день считается главнейшей и высокоэффективной отраслью экономики страны. Конечно, поствоенный Ճիշտ է, հետպատերազմյան տարիներին զգալիորեն նվազել էին գյուղմթերքների վերամշակման արտադրական հզորությունների օգտագործման մակարդակը եւ արտադրության ծավալները, սակայն վերջին տարիներին լրացուցիչ ներդրումների եւ արտադրանքի մրցակցության բարձրացման շնորհիվ որոշակիորեն բարելավվել է այս համակարգի իրավիճակը։ Բավական է նշել, որ 2009-ից 2014 թվականների միջին տարեկան տվյալներով սննդամթերքի արտադրությունն ապահովել է մշակվող արդյունաբերության ավելի քան 65, իսկ ամբողջ արդյունաբերության շուրջ 26%-ը։ Հանրապետությունում այսօրվա դրությամբ գործում է գյուղատնտեսական հումք վերամշակող ավելի քան 3 տասնյակ կազմակերպություն, այդ թվում պտուղ բանջարեղեն, խաղող կաթ, միս վերամշակող, ինչպես նաև բուսական յուղի արտադրության ու ալրահացային ընկերություններ։ Հարկ է նշել, որ վերամշակող ընկերությունները արտադրության ծավալների ավելացման ավելի մեծ պոտենցիալ են պարունակում, քանի որ այսօրվա դրությամբ օգտագործվում են արկա արտադրական հզորությունների 45-ից 50%-ը։ Արտադրանքը հիմնականում ուղղված է ներքին պահանջարկի բավարարմանը, սակայն արտադրական հզորությունների ընդլայնման, տեսականու մեծացման ու արտադրանքի մրցակցության բարձրացման շնորհիվ հնարավոր է ոչ միայն ներմուտ լուծվող շատ պայմանամթերքներ փոխարինել տեղական արտադրանքով, այլև նախադրյալներ ստեղծել արտասահման ուղղվածություն ունեցող գյուղմթերքների զարգացման համար։ Однако в случае расширения производственных мощностей увеличения ассортимента и повышения конкурентоспособности производства станет возможным не только замена многих импортируемых продуктов местными, но и создание предпосылок для развития доходного сельского хозяйства с экспортной направленностью. Խոսելով հանրապետությունում կաթ վերամշակող մեծ ընկերությունների, Արցախկաթ եւ Առաջնեկ Փակբանյադիրական ընկերությունների մասին, պարոն Աղաջանյանը նշեց, որ կաթի մթերման միջին տարեկան ծավալը կազմել է 1946 տոննա։ В республике действуют два большие молокоперерабатывающие компании – ЗАО «Арцахкат» и ЗАО «Арашнек», которыми в 2010-2014 годах В среднегодовом объеме было заготовлено 1946 тонн молока. Կաթի վերամշակման արդյունքում հանրապետությունում արտադրվում են առաջին անհրաժեշտությամբ այնպիսի բարենամթերքներ, ինչպիսիք են պաստերիզացված կաթը, կատնաշորը, թթվասերը, պանիրը, կարակը, հալածյուղը, ինչպես նաև մածունը, կատնասերը, թանը պաղպաղակը։ Հանրապետության խաղող վերամշակող մեծ ընկերություններն են Ստեփանակերտի կոնյակի գործարան Փակ բաժնետիրական ընկերություն եւ Արցախ բրենդի կոմփանի Փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որոնց կողմից 2009-ից 2014 թվականներին տարեկան միջին հաշվով վերամշակվել է շուրջ 4175 տոննա խաղող կամ հանրապետությունում արտադրված խաղողի 48.6%-ը։ Նշված ընկերությունների կողմից գինու, կոնյակի եւ օղու ծավալների վերաբերյալ տեղեկությունները կներկայացնենք քիչ ուշ։ Հանրապետությունում գործում են պտուղ բանջարեղեն վերամշակող երկու համեմատաբար մեծ կազմակերպություններ՝ Արցախ ֆրուտ, Փակ բաժնետիրական ընկերությունը եւ Մկրտումյան սա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, որոնց կողմից մթերվող բանջարեղենի ու պտղի տեսականին տարեցտարի ավելի բազմազան է դառնում։ Նշենք, որ 2014 թվականին հիշալ կազմակերպությունների կողմից մթերվել է 902 տոննա հումք, այդ թվում 729 տոննա բանջարեղեն, 172 տոննա պտուղ։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ բանջարեղենի մթերման ծավալն ավելացել է 3.8 անգամ, ընդ որում մթերված բանջարեղենի շուրջ 63 40%-ը կազմում է հայաստանյան, իսկ մնացած 30%-ը տեղական հումքը։ 2014 թվականին նախորդ տարվա համեմատ պտղի մթերման ծավալը նվազել է շուրջ 3 անգամ։ Ընդ որում, մթերված հումքի 96%-ը կազմել է տեղական, միայն 4%-ը հայաստանյան արտադրանք։ Լուվիկից, Սմբուկից, Վարունգից, կանաչ ու կարմիր բիբարից բացի նշված ընկերությունների կողմից վերամշակվում են նաև կանաչ լոբի, բոխի, ծնեբեկ, կապար, ֆիզալիս եւ այլ վեգական արտադրության հումքատեսակներ։ Պտուղ հատապտուղներից վերամշակվում է մոշ, բալ, կերաս, հոն, նուր, ընկույզ, դեղց, թուզ, սալոր, սերկևիլ, թութ եւ այլն։ Վերոհիշալ ընկերությունների կողմից արտադրվում են ջեմեր, մուրաբաններ, օշարակներ, հյութեր, բանջարեղենային պահածոններ, մարինադներ, չրեր, որոնք իրացվում են ոչ միայն տեղական շուկայում, այլև արտահանվում են Հայաստանի Հանրապետություն, Ռուսաստանի Դաշնություն, Ֆրանսիա, Մերձբալ Балтика. Компания производит также джемы, варенья, сиропы, соки, овощные консервы, маринады, сухофрукты, которые реализуются не только на местном рынке, но и импортируются в Республику Армению, Российскую Федерацию, во Францию, Прибалтику։ Ինչպիսին է վիճակը հացի եւ հացաբուլկեղենի արտադրությունում։ По расчетам спрос на хлеб и хлебобулочные изделия в республике полностью обеспечивается за счет местного производства. Ինչպես ցույց են տալիս հաշվարկները, հանրապետությունում հացի եւ հացաբուլ գեղենի պահանջարկը տեղական արտադրության հաշվին բավարարվում է ամբողջովին, ինքնաբավության մակարդակը կազմում է 125.1%, իսկ ալյուրի արտադրությունը գերազանցում է տարեկան նվազագույն սպառման ծավալը 8.6 անգամ։ Տեղական արտադրության հաշվին ինքնաբավության միջինից ցածր մակարդակ է ապահովում կատնաշորի ու մակարոնեղենի մասով համապատասխանաբար 40 31.6 22%։ Ինքնաբավության բավականին ցածր մակարդակ է ձևավորվել մսի եւ մսամթերքի, պանրի, բուսական յուղի, պաստերիզացված քաթի, կարակի, իսկ ծայրահեղ ցածր ձավարեղենի մասով։ Իսկ իմ այն հարցին, թե ինչ պատկերացումներ ունեին Արցախի ագրովերամշակվող արդյունաբերության մասին, Բելարուսիայի ժամանած ֆերմերները այսպես պատասխանեցին. «Լսենք Ռուսլանին»։ Я еще ничего не видел и ничего не представлял, так скажем. Мы пока вот общаемся, я могу только на словах. Школьная программа, ну не школьный институт, вот, то есть на карте был в свое время на Кавказе, но я был на Кавказе Пятигорск, Տատաստանը։ Դեռ ուսանողության տարիներից եմ ճանաչում Արցախը։ Գիտեմ, որ շատ գեղեցիկ երկրամաս է, ունի գեղատեսիլ բնություն, բերի հողատարածքներ, անկեղծ ասած, դեռ կոնկրետ ոչինչ չեմ կարող ասել Արցախի արդյունաբերության մասին։ Պարոն Աղաջանյանի զեկույցը դեռ շատ քիչ է, որպեսզի հստակ պատկերացում կազմեմ անելիքների առաջիկա ծրագրերի մասին։ Համոզված եմ, որ այս հանդիպումը երկուստեք օգտակար կլինի։ Մինսկ քաղաքի ճանաչված ֆերմեր Յուրի Նոսովը Արցախ է եկել հատուկ ծրագրերով։ Те же ответы фактически, то, что можно сказать о представлениях такого рода. Надо искать точки соприкосновения, точки работы с Ես կարող եմ խոսել պարարտանյութերի մասին, ըստ իս անհրաժեշտ է պարարտանյութերը ճիշտ ու ժամանակին օգտագործել։ Работать может Минск через Омск с вами. Такое дело пути Բարգամներ եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Օգտակար խորհուրդներ ֆերմերներին։ Հացահատիկած հելախոտաբուսային ցանքաշրջանառություն։ Լեռնան Ղարաբաղի Հանրապետության անջրդի տարածքներում արժեքավոր բակլազգի բազմամյա խոտաբույսերից լավագույնը կարող է լինել կորնգանը։ Այն երաշտադիմացկուն է սպիտակուցներով, վիտամիններով հարուստ, խոտի բարձր բերք է տալիս 50-ից 60 ցենտներ հեկտարից, հողը հարստացնում է ազոտով, լավ մեղրատու է, սերմի բերքը 15-ից 20 ցենտներ հեկտարից։ Եկամտաբերությունը ծորենից ոչ պակաս, ուստի ներկայացվող ցանկաշրջանառության մեջ որպես բազմամյա բակլազգի խոտաբույս ընդգրկել են կորնգանը։ Ցանկաշրջանառության ամեն մի հողահատվածի զբաղվածությունը ըստ տարիների փոխարինվում է հետևյալ հերթականությամբ։ Առաջին տարի ցել, երկրորդ տարի աշնանացան ծորեն, երրորդ տարի աշնանացան ծորեն կամ գարի, կորնգանի ենթացանքով, 4-րդ տարի կորնգան, 5-րդ տարի աշ աշնանացան ցորեն, 6-րդ տարի ցել կրկնում է առաջինին։ Կորնգանը ցանկի տարում խոտի բերք չի տալիս, ուստի պարապտարի չկորցնելու համար այն ցանվում է աշնանացան կամ գառնանացան հացահատիկի տակ։ Հացահատիկը հնձելուց հետո ծղոտը դուրս է բերվում ու դաշտը թողնվում կորնգանի տակ։ Բարեկամներ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։